الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز جماعة المسلمين برادران إكرام عزيز ومعتبر قرأكلر عزيز أستاذلر من أبو خاندان ده bu omonillo akamizni xonadonlari o'g'illari nasibulloni aqdu nikoh marosimlarini valimalarida nikohni e'lon qilishlik uchun yozilgan dasturxon atrofida o'tirishligimizni alloh haq subhanahu va taolo nasib qilib turar ekan mana shunga sababchi bo'layotgan ikki yoshga alloh uzoq umr bersin baxtli saodatlik kunlarda nasib qilsin mana shu joyda jamlanib turgan hammamiz inshaalloh e, kunlar o'tib mana shu yangi bo'lgan oilani farzandini to'ylarda duo qilishligimizni alloh nasib qilgan bo'lsin azizlar ma'lumingiz kim odatan e, hozir qaysi bir marosimlarda bo'lmasin o'sha marosimda o'zini maqolini gapirilishlik lozim bo'ladi ya'niki nikoh marosimida nikoh haqlarida gapiryapmiz aqiqalarda aqiqalar haqida gapiramiz va hokazo likulli majlisin maqol deydilar hamma majlisni o'zini maqoli bo'ladi hamma majlisni o'zini gapi bo'ladi deydi shuning uchun biz o'zi asli shu gapirishligimizda o'sha majlisni holatiga qarab gapirishlikka harakat qilamiz chunki bu hamma notiqlarga berilingan qoida o'sha majlis o'sha yerdagi holat o'sha yerda o'tirgan odamlarda e'tiborga olinadi yoshlarga yoshlarcha kattalarga kattalarcha ahli ilmlarga o'zlarigacha qilib gapiriladi shuning uchun ba'zida men mana yozib olinyapti tasjil qilinyapti kasetalarga boshqalarga shuni aytmoqchimanki shuni faqatgina esdalik uchun xonadon o'zi yozib olsa mayli lekin buni olib chiqib tarqatib yuborishlik yaxshi emas ekan bu narsani yaxshi emasligini isboti man o'zim aytaylik hozir bir majlisda shunaqa bir joyga borib qolgan bo'lishi mumkin bo'ladiki bir eshitdim bir mavizada umuman uzoq hamma narsadan tamomila tasavvuri yo'q bo'lgan bir odamlarni orasida bo'lib qoldik endi ularga o'ziga yarasha qiyinchilik bilan tushuntirish maqsadimiz shuku o'rgatish ta'lim berish o'shalarda o'ziga muvofiq qilib aytilingan tasjil aytaylik shu diniy e, saviya jihatidan yuqoridagi bo'lib turgan yoki o'rta qo'l odamlarni qo'liga o'sha kaseta tushib qolsa eshitib taajjub bo'ladilar holbuki bu maqol o'sha yerda o'zi uchun shuning uchun bizni mana shu yozishlar judayam qiynab qo'yyapti qiynab qo'yayotgani e, aytaylik o'sha yerda o'ziga mos gapirsam ertaga bu kim eshitadi buni qandoq eshitadi qanaqa qabul qiladi kimdir masalan buni yangi islomga kirgan odamga biz kengchilik bilan bag'ri kenglik bilan tushuntiramiz taqvoliroq odamga o'ziga yarasha tushuntiramiz ertaga bu har xil toifaga tushadi shuning uchun man iltimos qilardim yozayotgan azizlarimizdan faqat o'zlari uchun yozilsin lekin bozorlarda man o'zim eshitib qolyapman mana ko'rib turibsizlar qo'limda qog'oz yo'q o'sha yerga kelib gapiraman adashib ketayotgan joyimiz bo'lyapti keyin o'zimizni eshitganda hijolat bo'lib qolyapmiz bu mana joyda adashib ketibman qarang oyatda hadisda boribman astag'firulloh yoki mana joyni xato tarjima qilib qo'yibman til bu tarjima qilayotganda odam ehtirosga berilishligi gapirayotganimizda ehtirosga berilib ketishligimiz mumkin ming xil holat bo'ladi ha holbuki buni shunday chiqarib o'shanday qo'yib yuboradi orada masalan ba'zan biz to'xtatib qo'ygan joyimiz birortasiga tanbeh bergan joyimiz bo'ladi ey bolalarga qarab qo'yinglar u qilinglar shulargacha chiqadi eshitib keyin o'zim hech eshitmagan ekan ikkita uchtani eshitgandan keyin judayam xijolat bo'lib qoldim endi bu narsalarni hatto bozorlarda ham shogirdlarga aytyapmizki sotayotganlarga aytinglar to'xtatsin bu narsani bekorga o'zi maxsus yozilib chiqarilmaydi ekan maxsus yozdirib chiqarilishlikdan maqsadim uni yozgandan keyin o'zimiz ham eshitib ko'rib e mana joyi xato bo'libdiku deymiz man eshityapmanda eshitsa joyida ko'p shunaqa holat bo'lib qoldiki yoki meni oldimda gapirgan notiq yoki bir qora adashib qiroat qilib yuborgan joylari bo'ladi ko'pku bunaqa narsa shuning uchun men suhbatimni avvalida aytib qo'ymoqchiman bundan keyin albatta bu yerda hoji akam bunaqa qilmaydi hoji akam e, chiroyli qilib isloh qilib qiladi ya'ni bunday qilib aytsak hamma joyda montaj qiladi o'zi aslida uni chiroyli qilib qilish kerak ba'zi kerak gapini olib qoladi keraksizini ulamolar uni bir quloq solib o'zi muallif ya'ni gapirgan notiqni o'zi eshitishib keyin ha endi chiqaravering desa yarashadi bunaqa holatlar ko'p mana e, bir kuni bittasi kelib aytdi damasga chiqqan edim sizni kassetangiz qo'ygan ekan manaqa degan ekansiz lekin shu gapni man yerda boshqacha aytgan ekansiz demak o'sha birinchi aytgan gapimdagi odamlar shunga loyiq keyingisi bunga loyiq payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni oldilariga bir sahoba kelib so'radilarki ya rasululloh sallallohu alayhi vasallam ro'zada ayolimni o'psam ro'zam ochiladimi deyavdilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'pmagin ochiladi dedilar orqasidan yana bitta sahoba so'ravdilar yo ochilmaydi dedilar qora akamlar biladi bu sahih buxoriyda ham bor bu hadis ular keyin qaytib kelib so'rashdi nima uchun ikkovimiz bitta dindan bo'lsa ikkovimizga ikki xil javob berdilar ya rasululloh alayhi vasallam deyapdilar haligi birinchisiga qarab aytdiki sen yoshsan o'zingni ushlay olmagansan shuning uchun senga ruxsat bersam agar shunday ixtilom yo boshqa narsa bo'lib ketsa sen keyin kaforat berishliging kerak bu kishi ikkinchi so'ragan odam yoshlari qarib qolgan o'zlarini ushlagan shuning uchun bunga ruxsat berdim seni qaytardim degan ekan ya'ni shunaqa holatlar bo'lib qoladi bizda ham o'shanga yarasha muomala qilishlik bu bitta meni nuqtai nazarimda emas umuman hamma ahli ilmni nuqtai nazaridan kelib chiqib aytilyapti shuning uchun mana shu narsalarga bir e'tibor qilish kerak azizlar bu yoqdagini ham mashaqqatga qo'ymaslik kerak suhbatimizni biz e, mana shu joyda o'zida faizlik qilib o'tirgan o'nta odammi yigirmata odamni o'ziga chiroyli yetkazib olishligimizga to'sqinlik qilayotgan narsalardan bittasi ham shu o'zi mana shu o'zi shuning uchun bir e'tiborga olib qo'yilsalar endi mana bu yuqoridagi aytilingan likulli majlisin maqol hamma majlisni o'zini gapi bo'lar edi nikoh to'yida nikohdan aqiqada aqiqadan gapirishimiz kerak edi degan qoidamizni bugun buzamiz chunki biz mana shu bir oyni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamga bag'ishlashlikka qasd qilganmiz mana shu bir oy mavlud oyi rabiul avval oyi bo'lganligi uchun juda ko'p ustozlardan ham iltimos qilyapmiz domlalarga ham talab qo'yyapmizki kelinglar mana shu oyda ko'proq mana shu zoti barakat haqida gapiraylik odamlar o'rgansinlar hayotini olsinlar mavlud o'qitilyapti alhamdulillah imomi barzanjiydiki lekin uni kim tushunyapti nechta odam tushunyapti mana bu savol ham bordi u mavludni ichida shunaqa chiroyli gaplar berkitilgan shunday bir ajib falsafiy hatto ba'zi birlari o'zi balog'at bilan yozilgan ba'zi birlarini tarjima qilishlik uchun sharhga muhtoj joylari bor hatto ahli ilmlar o'zi sharhga qarab tushunish kerak yoki munjid orqali tarjima qilish kerak joylari bor lekin buni oddiy avom xalqqa o'qib beryapmiz zo'r qilib chiroyli qilib e, salovatlarimiz uchun qancha savob olyapmiz alloh o'zi bilib turibdi lekin mana shuni orqasidan o'zbekcha suhbatlarimizda ham shu rasulimiz alayhissalotu vassalam haqlarida gapirganimizda odamlar qanchasi o'rganib olgan bo'lardi ko'pchilikka savol beryapmiz man o'zim ko'p savol beryapmanki siz payg'ambar alayhissalotu vassalamni qay darajada taniysiz degan savolni berib ko'ryapman payg'ambar alayhissalotu vassalam o'zlari kim muhammad sollallohu alayhi vasallam kimlar bu kishi kim bo'ladilar rasul nabiy payg'ambar alayhissalom bo'ladilar deb ko'pchilik javob qaytaradi agar biz savolimizni biroz ko'tarib borsak rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb aytilayotgan siz muhabbat qilgan bu zoti bobarakot qachon tug'ilganlar qayerda tug'ilganlar desak javob beruvchilarni soni sekin sekin kamaya boshlaydi onalari kim edi otalari kim edi siz bilan biz ummat uchun qanaqa holatda hayot kechiruvdilar risolatlik davri necha yilga to'g'ri keladi nima uchun hijrat qiluvdilar qachon hijrat bo'luvdi hudaybiya degan suluq bo'lgan edi bu hudaybiya nima edi hajjatil vado nima edi va hokazolarda agar aytsak javob beruvchilar sekin sekin yo'qola boshlaydi kamayib ketadi bu tabiiy narsa shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni yaxshiroq tanib olgan inson bu odamdan yomonlik chiqmaydi bu odam xalqini ham g'amxo'ri bo'lib qoladi dinini ham g'amxo'ri bo'lib qoladi chunki rasulimiz alayhissalotu vassalam shunday edilar-ku. hattoki salovatda shunaqa bir hikmat borki salovatlar haqida biz qancha gapirsak bo'ladigan narsa kunlab kunlab gapirishimiz mumkin oddiygina o'sha payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam sollallohu alayhi ashara salovat deyishlarini o'zi qanchalik bizga katta bir mukofot kim men uchun bitta salovat aytsa alloh taolo o'sha bandaga o'nta rahmatini yuboradi dedilar bir dona allohimma solli ala muhammad deb qo'ysak olloh o'sha bandaga o'nta rahmatini yuborar ekan chunki salovat allohdan bo'lsa rahmat deb tarjima qilinadi allohdan o'nta rahmat tushar ekan salovat salomlar bu sarvari koinot alayhisalotu vassalamga juda ham buni orqasidan hikmatlar ko'p salovatu salom ko'p aytib yurgan hatto manzil jihatdan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamga qiyomatda ham yaqin bo'lishligi jannatda yaqin bo'lishligi salovat orqali duolarimiz qabul bo'lib istijobligi tez bo'lishligi mustajab bo'lishligi bunga ham hadislar bor yana shunday bir hikmatlar bor ekanki salovat aytganda odamni g'azabi ketar ekan uchun arablar ikkitasi janjallashib qolsa ajratayotgan odam solli ala muhammad deb ajratar ekan bir biriga qarab solli ala muhammad solli ala muhammad deb bir birini ajratadi ya'ni janjallashmang salovat ayting deydi ekan haligi ikkita urushayotgan odam allohumma solli ala muhammad desa darhol jahlidan tushar ekan chunki rasulimiz alayhissalotu vassalomda g'azab bo'lmagan ana shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamda o'rgangan odam hayotini qanday qilib darg'azab bo'ladigan bo'ladi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni hayotini o'rgangan inson qandoq qilib yolg'on gapiruvchi bo'ladi chunki rasulimiz alayhissalotu vassalam biror marta yolg'on gapirmagan bo'lsalar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni hayotini yaxshi o'rganib olgan odam oilasida qandoq qilib ayoliga zulm qilib yomon muomalada bo'ladi chunki rasulimiz alayhissalotu vassalam o'zlari xayrukum xayrukum li ahlihi va ana xayrukum li ahlihi dedilar sizlarda eng yaxshilar oilasiga yaxshi munosabatda bo'ladiganinglar men esa sizlarni yaxshingizman oilamga eng yaxshi muomalada bo'luvchiman dedilar bu zotni hayotini o'rgangan odam qanaqa qilib ayoli bilan janjal qilsin payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam hatto g'ayriddin bo'lgan qo'shnilariga chiroyli muomala qilganini o'rgangan musulmon o'zini musulmon qo'shnisi bilan qandoq qilib endi teskari bo'lsin qarang azizlar rasulimiz alayhissalotu vassalamni hayotini o'rganganda ham ilm ham taqvo hamma jihatidan ortib boradi saksoninchi yillardan avval bir yilda adashmasam yetmish to'qqiz yo yetmish sakkizinchi yillarda pokistonda rabiul avval oyida judayam katta al islomiya bo'lgan islom konferensiyasi bo'lib butun dunyodan islom ulamolari kelib mana shu rabiul avval munosabati bilan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam haqida kitob yozishlikda o'rtaga musobaqa qilgan ekanlar kim kitob yozadi kim naat yozadi kim bayt yozadi nima qilsa ham shu musobaqa judayam katta joiza qo'yilgan mukofot qo'yilgan kim birinchi o'rinda olsa mana shu mukofot beriladi qanaqa o'sha rasululloh alayhi haqida bir kitob yozsa deb mana shu yilni o'zida yetmishdan ortiq kitob yozilgan ekan o'zi eng ko'p kitob rasulimiz alayhissalotu vassalam haqlarida yozilgan eng ko'p ibn hishom o'n jilddan ortiqlari bor ibn ishoq ibn hishom mana besh mujallatligi bor nuril yaqin bor va hokazolar judayam kitoblar ko'p men o'zim masalan bir o'ndan ortig'ini ko'rganman shekilli nomlari bilan sanab jildini hisoblamaganda jildlar bilan hisoblasa har bir muallifniki o'ntalab o'ntalab bo'ladi lekin har birida bitta kitobda topilgan lazzatni ikkinchi kitobda boshqacha bir topaverasiz mana shu joizani kim olgan ekan deb qiziqayotgan bo'lsak o'sha yili musobaqada safo rahman degan ulamo olgan bu kishi hindistonlik ulamolardan o'sha rahiqul maxtum degan kitobni yozganlar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam haqlarida kitob yozganlar mana shu kitoblari bir jildlik qolgan hamma kitobdan ko'ra mana shu kitob joizani olgan birinchi o'rinda olgan nima uchun hayron bo'ldim men shuni o'qib nima uchun shunaqa bo'ldi ekan shuncha kitoblar qancha olim qolaversa o'zi hindistonlik bo'lsa boshqa arab olami bor ayni bu kishi birinchi o'rinda oldi ekan deb boshqa bir kitobda keyin bir javobini chiqib qoldi ko'rib qoldim safo rahmon haqida yozibdilar bu kishi muallifni berib turib aytibdilarki mana shu joiza mukofot e'lon qilinganda safo rahmon o'zlari shu rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hayotini yozishga qiziqib turib birdan to'xtab qolgan ekan men o'zi nima uchun o'rganyapman bu zotni hayotini mukofot uchunmi yoki o'zimni hayotimga tadbiq qilishlik uchunmi deb to'xtab qolgan ekanlar shunda nimaiki rasululloh alayhivasallamni hayotini o'rgangan bo'lsa hayotiga tadbiq qilib yozib borgan ekanlar shuning uchun birinchi o'rinda olgan ekanlar demak o'rganishdan maqsad hayotga tadbiq o'zi aslida bu zoti bobarakotni husni xulqlik ekanliklari rasulimiz alayhissalotu vassalam qay darajada husni xulq edilar anas roziyallohu anhu aytadilarki أنا خدمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنوات ولم تقل لي قط أف dedilar anas roziyallohu anhu aytibdilar men o'n yil rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qo'llarida xizmatkor bo'lib ishlagan bo'lsam biror marta rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga uf degan so'zini eshitmaganman dedilar agar men biror ishni qilib qo'ysam biror marta rasululloh alayhi vasallam manga qarab lima faalta nimaga mana bu ishni qilding demaganlar yoki qilmasam nima uchun qilmading demaganlar va men deydilar anas roziyallohu anhu biror marta rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qo'lidan mayinroq birorta deboj bir harir ushlamaganman bu zotni qo'llari shunaqa muloyim edi va men birorta mushk ambarni bu zotni hididaqa olmaganman deydilar mana shunaqa zot bo'lgan hatto o'zini qo'llaridagi xizmatkorlari xodimlariga ham biror marta uf demagan biz nima uchun mana buni qilding yoki nima uchun mana buni qilmading degan so'zni qo'limizdagi ayolimiz va bola chaqamiz va xodimimizga bir kunda nechchi marta o'zi aytamiz aslida tanbeh juda ko'p beramiz kechirimli bo'lishlikni rasululloh alayhi o'rgangan inson qo'lidagi xodimi bo'ladimi ahliyasi bo'ladimi farzandi bo'ladimi kamchiliklarni kechira oladigan uni to'g'ri yo'lga solib qo'yadigan bo'ladilar shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni hayotlarini o'rganib bormoqlik kerak azizlar bu hammasi o'sha zoti bobarakotni hayotini bilmaslikdan johillikdan ko'p narsalar kelib chiqib qoladi bugun albatta bu yerda o'tirganlar balkim boshqa bizdan tashqari domlalarimiz bilan ham birga bo'layotgan bo'lsalar yoki biz bilan bo'lgan bo'lsalar ham biz rasulimiz alayhissalotu vassalam haqlarida ko'p gaplarni gapirdik keling yaxshisi bugun rasulimiz alayhissalotu vassalamni mana mavlud oylarida bir joyda man rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yoshlik yillarini gapirdim o'smirlik yillarini risolatlik davrlarini gapirdim agar ijozat bersalar bugun bir oz bu zoti boborakotni saodatli oilalari haqida bir o'rgansak rasulimiz alayhissalotu vassalam ma'lum hamma farzandlarini hadisha onamizdan ko'rganlar rasulimiz alayhissalotu vassalamni o'zlarini hayotlari qanchalik darajada sermazmun va mashaqqatlik ibodatlik o'tgan bo'lsalar qizlarini ham holatlari xuddi shunaqa darajada o'tdi rasulimiz alayhissalotu vassalamning qizlari zaynab onamiz ruqiya onamiz ummi gulsum onamiz fotima onamiz mana shu to'rtta qizlari bo'ladi saodatli oila deb atalinayotgan oila mana shu to'rtta qiz bo'ladi azizlar siz bilan biz qizlarimizni baxtli bo'lishini orzu qilayotgan azizlarimiz baxt deganda qanaqa tasavvurda turamiz ekan uylarini dabdabali bo'lishligi kuyovimizni toparman tutarmon bo'lishligi bobro bo'lishligini farzandlari bilan tinchib yashaganini baxt deb bilamizmikin yoki iymoni e'tiqodda o'zi eri bilan bir birini tushungan holatda chiroyli hayot kechirib ollohdan qo'rqib yashashligini baxt deb bilamizmikin agar dunyo bilan odam baxt bo'ladigan bo'lsa uylari chiroyli dang'illama bo'lib boobro' bo'lishligi bilan baxt bo'ladigan bo'lsa unda biz yuqorida o'rganayotgan oilaga baxt nisbatini berolmay qolamiz chunki to'rala qizlari ham juda qiyinchilik bilan hayot kechirganlar keling mana shularni muborak oiladagi qizlarni bir bir o'rganishlikka harakat qilib ko'raylik alloh taolo bizni noqis aqlimizga qanchalik olib kelsa tarixlaridan bugun sizlar bilan o'shani suhbatini qilishga harakat qilib ko'raman rasulimiz alayhissalotu vassalamning birinchi qizlari zaynab onamiz bo'ladilar zaynab onamiz roziyallohu anho rasulimiz alayhissalotu vassalamning eng katta qizlari bo'lishlik bilan birga ko'p mashaqqatni aziyatni ham birga tortganlardan hisoblanadi rasulimiz alayhissalotu vassalam payg'ambarlik maqomiga chiqqanlarida qizlari ham allaqachon turmushga chiqqan edilar turmushda edilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam mana shu zaynab onamizni ham ruqiya onamizni ham ummi gulsum onamizni ham hali payg'ambarlik maqomi berilmasdan turib turmushga chiqarib bo'lgan edilar faqat fotima onamizni rasulimiz alayhissalotu vassalam payg'ambar bo'lganlaridan keyin chiqardi va boshqa qizlarni ham uzatdilar bular haqida yana o'rnida suhbat qilamiz zaynab onamiz roziyallohu anhuning erlari bizlar rasulimiz alayhissalotu vassalamni kuyovlari deganda hazrati ali va hazrati usmonni bilamiz lekin zaynab onamizni ham turmush o'rtog'i bor ekanligini ko'pchilik bilmaydilar rasulimizni uchinchi kuyovlari bu uchinchi kuyovlari ya'ni birinchi kuyovlari asli ismlari abul os bo'ladi abul os degan mana shu zotga rasulimiz alayhissalotu vassalam qizlari zaynab onamizni nikohlab berganlar turmushga chiqarganlar kuyovlari zaynab onamizga juda ham ko'ngil qo'ygan juda ham o'zi muloyim xush fe'l xush tabiat zaynab onamiz bilan juda chiroyli istiqomat qilib turar edilar yillar o'tib rasulimiz alayhissalotu vassalamga siz bilan biz kutgan insoniyat kutgan ulug' voqea payg'ambarlik maqomi ham berildi tabiiyki rasulimiz alayhissalotu vassalamga hadicha onamiz abu bakr siddiq qullari zayd va hazrati ali roziyallohu anhular iymon keltirganlaridan keyin asta sekin iymonga keluvchilar saflari ko'payib bularda qatorida o'sha keyingi iymonga keluvchilarda albatta rasulimizning ahli oilalari tashkil qilardi mana shu zaynab onamiz roziyallohu anho ham iymonga keldilar lekin bu iymon lazzatini bemalol tortishligi otalarni haq payg'ambar va allohdan o'zga iloh yo'q degan buyuk aqidada buyuk tavhidda mustahkam turishligi uchun zaynab onamizni qattiq izdiroblar qiynar edi chunki eri abul os iymonga kelmagan edi <coughs> tasavvur qilib ko'ring azizlar otalari payg'ambar bo'lsayu alloh bir rasul barhaq deb turgan qiz bo'lsayu erini itoat qilishligi buyurilib turgan bo'lsalaru o'zini jufti haloli iymonda bo'lmasdan o'z otasiga qarshi bo'lsa buni qo'lida yashashlik uchun endi zaynab onamizni qanchalik darajada mashaqqat zahmat sobiri bo'lishliklari qoniti bo'lishliklari talab qilinardi zaynab onamiz hammalariga sabr qilib turdilar zaynab onamizni erlari abul os bilan ushlab turgan asosiy narsa ham erini bu ayolga bo'lgan mehri edi o'zi iymonda bo'lmasa ham otasini haqorat qilmas boshqalar singari rasulimiz alayhissalotu vassalamga yomon muomala qilmas va ayolini hurmatini joyiga qo'yar edi zaynab onamiz ham shunday yaxshi bir inson menga chiroyli muomala qilayotgan farzandlarimni otasi nahot beiymon bo'lib qoladi degan qo'rquv bilan birga yashab iymon qilishlikka harakat qilardi chunki bu islomda avvallari edi hali vaqtiki kelib rasulimiz alayhissalotu vassalamga alloh subhanahu va taolo olti yuz yigirma ikkinchi milodiy sanada makkai mukarramadan yasribga madinai munavvaraga hijrat qilishlikni buyurdi mushriklardan kofirlardan qattiq aziyat chekkan rasulimiz alayhissalotu vassalam va bu zoti boborakotning ashoblari makkani tashlab chiqib ketishlikka majbur bo'ldilar alloh bunga amr qildi bu tarixiy voqea demak olti yuz yigirma ikkinchi milodiy sanaga to'g'ri keladi va bizni birinchi hijriy sanamiz mana shundan boshlanadi bizlarda hijriy sanamiz ya'ni rasulimiz alayhissalotu vassalam ko'chib ketgan kundan islomiy hisob boshlanadi mana shu islomiy hisob olti yuz yigirma ikkinchi milodiydan boshlangan azizlar bu keyinchalik hazrati umar davrlarida joriy qilingan taqvim payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam va butun sahobalar chiqib ketdilar hammalari chiqib ketayotganlarida ko'zlarida yosh yig'lab chiqib ketdilar kabatulloh kabai muazzama turib boshqa yurtga chiqib ketayotganlari bularni iztirobga solar edi bog' ham hovli joylari ham ko'zlariga ko'rinmasada faqat kabatullohni tashlab chiqib ketganlari uchun yig'lardilar hammalari chiqib ketdilar hatto oxirrog'ida payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni qizlari ham yetib bordilar lekin bitta qizlari zaynab onamizgina qolib ketdi bunga eri chiqishlikka ruxsat bermadi yo'lini to'sib qo'ydi endi zaynab onamiz nihoyat darajada qiyinchilikda qolgan edilar mehribon otasi va qomi qarindoshi atrofdagi muslima dugonalariyu musulmon birodarlar hammalari boshqa yurtda yolg'iz o'zlari kufr holatidagi odamlar ichida qoldilar tashqariga chiqsa payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni qizi bo'lganligi uchun masxara qilar qo'llari bilan ko'rsatib ozor berardilar hatto zaynab onamiz tashqariga chiqishlikdan ham qo'rqib qoldilar chunki har qadamda aziyat berar zulm qilar edilar mana shu holatda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam o'zlarini eng katta qizlari zaynab onamiz bilan uzoqlikda judoqlikda madinada munavvarada yashab turdilar kunlar o'tib siz bilan biz yaxshi bilgan badr voqeasi bo'lib o'tdi badr voqeasida abu sufyon boshchiligida kofirlar karmoni shomga ketayotib madinai munavvara orqali o'tib yana o'sha yerdan qaytishlari kerak edi va ular butun topgan molini musulmonlarni ziyoniga ishlatishga qasd qilgan edi shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam o'sha karvonni to'xtatib qolib musulmonlarga ketadigan zararni oldini olish maqsadida ozginagina musulmonlar bilan uch yuz nafar musulmon bilan chiqqan edilar shunda u karvon qolib kofirlar tomonidan katta dushmanlar kelib uch ming dushman bilan o'sha joyda jang bo'lgan edi buni badr jangi deydilar qur'onda keladi bu haqida sura anfolda keladi hatto alloh taolo osmondan farishtalarini madadga yuborgan edi o'sha paytda shuning uchun bu tarixda ahamiyatlik bo'lib qoldi mana shu badrdan keyin ancha asrlar qo'lga tushdi kofirlar tomonidan rasulimiz alayhissalotu vassalam dunyodagi rahmatallil alamin zot bo'ldilar va ilmga targ'ib qilganliklari uchun mana shu badrda hech bir insonni aqliga kelmaydigan bir tadabburlik bilan tadbir qildilar aytdilarki o'sha asrlarni chaqirib o'tkazinglar ichida ilmlilari bo'lsa bitta ilmligi bizni o'nta ilmsizimizga dars berib qo'ysa ozod ketaveradi dedilar bu ham rasulimiz alayhissalotu vassalamni ilmga qanchalik darajada e'tiborliligi edi agar buni ham qilolmasa dedilar abu bakr siddiq va hazrati umarlar bilan kengashib bu ayniqsa abu bakr siddiq tomonidan bu taklif qilindiki mana shu asrlar bizga ko'p ozor bergan xalq bularni endi shunday qo'yib yubormaylikda ular tomonidan oilalardan fidya olib kelishsin jarima berilsin jarimani hisobiga qaytarib beramiz dedilar bu gap rasulimiz alayhissalotu vassalamga ma'qul bo'ldi va hammalariga e'lon qilinib o'sha jarimani hisobiga asrlarni ozod qilib turdilar rasulimiz alayhissalotu vassalamni oldilariga fidyalar olib kelinib mana bu fidya palonchi asrdan ekan degan xabarni aytardilar rasulimiz alayhissalotu vassalam uni qo'yib yuboring ozod qiling deb aytib turardilar shu payt qo'llariga bir bo'yinga taqadigan marjon fidyasi kelib tushdi qo'llariga olar ekan bu dunyodagi eng go'zal ko'z bo'lgan rasulimiz alayhissalotu vassalamning go'zal ko'zlaridan yosh oqib ketdi vujudlari qaltirab sahobalarga qaradilarda azizlar mana shu marjon meni qizim zaynabniki bo'ladi dedilar buni onalari hadisha bo'yinlariga taqib qo'ygan edi holbuki demak meni kuyovim bizda asr ekan dedilar haqiqatda kuyovlari abul os asr bo'lib tushib qolgan edi zaynab onamizni oqila va vafolik ayol ekanligini qarangki hamma o'sha yerdagi ayollar o'zlarini erlari uchun fidya yuborayotganini bilib meni otamku demasdan o'zini ayollik burchini ado qilish maqsadida bor yo'g'i bo'yinlaridagi marjonini yuboribdilar rasulimiz alayhissalotu vassalam shunda sahobalarga qarab marjonni qaytib berib kuyovlarni shunday qo'yib yuborishlikka ruxsat so'radilar sahobalar ruxsat berdilar kuyovlariga aytdilarki seni qo'yib yuboraman lekin bitta shartim bor qizimni qaytarib yuborasan bu yoqqa dedi kuyovi esa bunga va'da qildilar holbuki kuyovi ham va'daga vafo qiladigan yigitlardan edi qaytib bordilarda ayollarni oldilariga kirib minnatdorchilik bildirib xursandchilik xabarlarini olib kelib otalari payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam salomat ekanliklarini yaxshi ekanliklarini va o'zlarini bergan fidyalarini ham qaytib berganligini aytib undan ham xursandchilikroq bir xabarni aytdilar zaynab dedilar endi sizni qo'yib yuboraman chunki men bunga va'da qildim men esa va'daga xilof qilmaydiganlardanman dedi zaynab onamizni nihoyat darajada xursandchilik qamrab oldi uzoq yil hijrondan keyin otalari bilan ko'rishishlik ishtiyoqi butun vujudini larzaga keltirib yubordi va erlar abul os o'zining ukasi kinonani chaqirib kinoyasini tashqariga kuzatib qo'yishligini u joyda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam belgilagan odamlar kelib olib ketishligini buyurdi ukalari payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni qizlari zaynab onamizni bir tuyaga o'tkazib endi chiqib ketayotganlarida bu kofirlar kelib qoldi ular o'rab oldilar payg'ambar alayhissalotu vassalamni qizini qayerga olib chiqib ketyapsan axir bu bizni dushmanimiz u yoqda qancha asrlar turib fitiy evaziga olindi deb jahli chiqdi lekin kinona qo'llariga nayzalarini qilichlarini olib bizni oilamiz va'daga vafo qiladiganlardan agar kim yaqinlashsa nima qilsam qilaman deb turdi shunda bir beodob kofir rasulimiz alayhissalotu vassalam qizlari o'tirgan tuyaga nayzasini sanchib yubordi tuya irg'ib ketib uning tepasida o'tirgan zaynab onamiz tuyadan uchib yerga tushdilar boshlari toshga tegib boshlari yorildilar yig'ladilar bu zahmanni faqat payg'ambarning qizi bo'lganligi uchun olayotganligi uchun olloh bir rasul haq deganligi uchun shu azobni ko'rayotganligi uchun zaynab onamiz zaifa bo'lgan bechora bu ayol yig'ladilar uni ustiga onamizni qorinlarida homilasi ham bor edi tuyadan qattiq tushishligi sababi bilan qornidagi bolasi homilasi ham tushib ketib qoldi shu holatida uylariga qaytib kirdi chiqib kelayotganda bu kufr botqog'iga botgan eshikdan chiqib ketganiga xursand bo'lgan onamiz endi uylariga yig'lab kirdilar boshlari yorilgan jafo chekkan holatda kirdilar mana shunda erlari juda ham g'azablanib o'zini va'dasiga bevafo bo'lib qolganligidan qattiq iztirobga tushdi lekin baribir kunlar o'tib yana zaynab onamizni chiqarib yuborishlikka muyassar bo'ldi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam madinai munavvarada hujralarida turganlarida qizlari zaynab onamiz kirdilar uzoq yil ko'rishmagan ota va bola ota va qiz xususan payg'ambar alayhissalotu vassalamdek ulug' bir ota bilan ko'rishayotgan qizlarining butun vujudlari qaltirar otasining bo'yniga osilib yig'lar edilar atrofdagi singillar ham hammalari xursand oilalari to'lib qolganligidan allohga hamdu sanolar aytardilar zaynab onamiz yana bir oz shu joyda turdilar oradan bir qancha vaqt o'tib erlari abul os yana asrga tushib qoldi yana zaynab onamiz oldilariga kirib o'rtaga tushdilar kuyovlarni ozod qilishlikni so'radilar endi bu safar ozod qilingandan keyin kuyovlari juda ham hijolat holatda qoldi yomonlikka faqat yaxshilik ko'rayotgani dunyoda ayol bo'lsa shunchalik bo'lishligini o'ylagan er iymonga kirishlikka musharraf bo'ldi zaynab onamizni saiy harakatlari ollohdan so'rab qilgan niyatlari amalga oshib bu kuyovlari ham iymonga keldi zaynab onamiz imtihon ustiga imtihon bilan yashadilar o'sha joyda bir farzand o'g'il ko'rgan edilar farzandni tashqariga o'tkazib qo'ygan holatida bir xo'roz kelib cho'qib qo'yishligi sabab bo'lib olamdan o'tib qoldi axir qornida bitta bola tushib ketgan juda uzoqdan beri bola kutgan ayol endigina baxtli hayot boshlab otasi qo'ynida chiroyli musulmonlar ichida işte turganda bu sinov bu musibat ham yetib keldi boladan ayrilib qoldi lekin zaynab onamiz bunga ham sabr qilib yashadi azizlar agar baxtu saodat boshqa narsada bo'lsa bularni biz hech qachon baxtli deb ato olmas edik lekin zaynab onamiz eng baxtli ayollardan biri deb tan olinadi chunki iymon lazzati bilan baxtli edilar oxiratning kutib baxtli yashadilar mana shu holatda zaynab onamiz yashab turdilar va hech qancha o'tmasdan makka fath bo'ladigan kunlarida bir kasallik yetib olamdan o'tdilar rasulimiz alayhissalotu vassalam o'zlari janoza o'qib qizlarini o'zlari dafn qildilar bu oila ham dunyodagi baxtli ayollar qatorida allohning huzuriga rihlat qilgan bo'ldilar onamizdan allohni o'zi rozi bo'lgan bo'lsin payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni keyingi qizlari ruqiya onamiz va Ummu gulsum onalarimiz ikkalalari ozgina farqli bo'lgan bir biridan opa singillardan edi yoshligidan birga o'sib birga o'ynab yurardilar hatto rasulimiz alayhissalotu vassalam payg'ambar bo'lmasdan turib abu jahlning o'g'illari utba va utayba degan aka ukaga ikki opa singilni berishlikka qaror qiluvdilar hadicha onamiz deb bu gapni gapirganda hadicha onamiz avvaliga unamagan edilar shu qizlarimizni bu oilani yomon ko'rishligi abu jahl avvalitdan bularga nisbatan ayoli ham yomon munosabatda bo'lishligini bilsalarda lekin jufti halollari muhammad alayhissalomdek ulug' bir zot aytayotganligi uchun yo'q deyolmagan edilar holbuki bunda hali payg'ambar ham emas edilar o'tba va utaybaga qizlari ruqiya va ummi gulsum onamizni nikohlab berdilar ma'lumingiz kim payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning ashaddiy dushmanlaridan biriga aylangan abu jahl qandoq qilsa ham bu zotni qalbiga og'riq berishlikni orzu qiladiganlardan bo'ldi rasulimiz alayhissalotu vassalam payg'ambar bo'lib e'lon qilinib hammaga da'vatni boshlaganda abu jahl rasulimizga ozor beradigan uslublardan birini o'ylab topdi o'g'li utba va utaybani qoshiga chaqirib muhammad alayhissalom bizni dushmanimizga aylandi bizni butlarimizni haqorat qildi unga ozor berish kerak unga beriladigan eng katta ozorlardan bittasi qizlarini sizlar qo'yib yuborishinglar dedi ikkisini uyga olib borib qo'yamiz umid bilan boqqan qizlarini tul bo'lganini ko'rganini ko'rib xafa bo'lsa man rohatlanaman dedi bolalari ham xuddi shunday edi haqiqatda bu ota uchun og'ir botardi azizlar bir qizni umid bilan boqib baxtli bo'lsin deb uzatgan ota bekordan bekor qizini beva bo'lib qolishligiga sabr qilishligi og'ir hatto rasulimiz alayhissalotu vassalamdagi ulug' bir zot ham mana shu musibatga tushdilar o'tba va utayba ikki opa singilni qo'yib yubordi ketayotganda baxtli bo'lamanmikin men ham ona bo'lishlik sharafiga musharraf bo'lamanmikin degan ikki opa singil beva bo'lgan holatda yig'lab uyga kirib keldilar rasulimiz alayhissalotu vassalam qizlarini yupatib haqlariga duo qildilar sizlar faqat payg'ambar alayhissalotu vassalamni qizi va mo'mina va muslima bo'lganligingiz uchungina shu holatga keldingiz allohga duo qilamanki olloh sizlarga u o'tba va o'taybadan bir necha marotaba afzal bo'lgan solih kishilardan eridan ato qiladi deb duo qildilar rasulimiz alayhissalotu vassalamning duolari mustajab o'laroq tez kunda ruqiya onamiz dunyodagi eng ulug' zotlardan biri bo'lgan hazrati usmon roziyallohu anhuga turmushga chiqdilar haqiqatda o'tiba va utaybadan chandon ortiq bo'lgan o'tiba va utaybadan ko'ra hayoli bo'lgan iymoni mustahkam bo'lgan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni yaxshi ko'rgan va bu oilaga nisbatan o'zini muhabbatini izhor qilgan ulug' bir zot bilan ruhiy onamiz yashay boshladilar endi bular <clears throat> erdan bu yoqqa kelganlardan keyin hazrati usmondagi zot bilan yashab o'zini endigina bir oz baxtli sezib turgan bir mahallarida kofirlar tomonidan bular oilasiga zulm boshlandi jabr boshlandi shunda rasulimiz alayhissalotu vassalam ba'zi sahobalarni bir oz muddatga makkadan chiqib turishlikka buyurgan edilar buni hijratul ulo deydilar birinchi hijrat deydilar bular habashiston diyoriga hijrat qildilar ana o'sha hijrat qilgan ozgina sanoqli odamlar ichida kuyovlari hazrati usmon bilan qizlari ruqiya onamiz ham bordilar bularga ham aziyat kuchayganidan rasulimiz alayhissalotu vassalam qizi bilan kuyovini ham bu diyordan boshqa joyga najoshiy yurtiga borib yashab turishlikni tavsiya qilgan edilar makkadan chiqib ketar ekan ruhiy onamiz o'zini endigina baxtiyor sezayotgan bu ayol yana baxtsiz holatga tushayotgandek bo'ldilar yana qiyinchilik holatiga tusha boshladilar makkadan chiqib ketar ekan eri hazrati usmonning ko'zida yosh oqayotganini ko'rdi to'xtab qoldilarda ya usmon nega yig'layapsiz dedilar shunda qarab ya ruqiya dedilar nega yig'lamay kabatullohni tashlab chiqib ketyapmanu rasulimiz alayhissalotu vassalam hayot bo'la turib hadislaridan ta'limlardan bebahra bo'lyapmanu yig'lamasdan chiqib ketib bo'larmidi dedilar ikkalalari yig'lagan holatida makkani tashlab chiqib ketdilar habashistonga borib bir oz baxtli yashadilar va u yerda iymon sururini surib yurdilar qaytishlikka ijozat ham bo'ldi qaytib kirar ekan yuraklari o'ynab makka hududiga kirishlari bilan allohga shukur qilib sajda qildilar kavatullohni taof qilib alloh taologa shukur ibodatlarini qildilar ruhiy onamizning yuragi o'ynar yugurgancha rasulimiz alayhissalotu vassalam qoshiga otildilar otalarini ziyorat qilib yig'lab duolarini oldilar bu joyda opalari va hammalari qarab turgan edi ularga qarab ruhiy onamizni birinchi bergan savollari onam qanilar hadicha onam qani dedilar bu gapga opalari va singillarini ko'zidan yosh oqishlik bilan javob berdi chunki ruqiya onamiz hijratga ketgan mahallarida onalari hadicha onamiz qiziga intizor bo'la bo'la olamdan o'tgan edilar bu og'ir musibat edi uzoqligida yurishligi vatandan uzoq bir mahalda dunyodagi eng ulug' ne'mat onadan ayrilib qolishligi ruhiy onamizga yana qattiq ta'sir qildi yig'ladilar duo qildilar yana rasulimizning maktabida ta'lim olganligi uchun yana sobira bo'ldilar sabrda turdilar olloh sabr qiluvchilar bilan birgadir degan aqidada yana mustahkam tura boshladilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam hali avval aytib o'tganimizdek makkadan madinaga hijrat qilib ketganlarida bu qizlari ham birga hijrat qildilar keyin hazrati usmon bilan bordilar azizlar endigina yigirma yoshdan o'tgan yigirma ikki yosh debdilar ba'zi tarixchilar mana shu yoshga yetganlarida endi madina munavvaraga kelgan bu yerda tinchlik aziyat yo'q boshqa yo'q rohatlanib yashab turishlikni boshladilar hatto bular bevatanlikka ham sabr qildilar lekin o'zlarini eng baxtli sezardilar shu payt hali yuqorida biz aytgan voqea badr kuni bo'lib qoldi rasulimiz alayhissalotu vassalam badrga ketmoqchi bo'lganlarida birinchilar qatori hazrati usmon roziyallohu anhu chiqib kelgan edilar rasulimiz kuyovlari hazrati usmonga qarab ey usmon siz uyingizga qayting o'g'lim siz u joyda ayolingiz ruqyani oldida bo'ling ayolingiz kasal deb eshitdim dedilar hazrati usmon roziyallohu anhu rasulimiz alayhissalotu vassalamga qizingiz ancha yaxshi bo'lib qolgan edilar xizmatingizda bo'lay degan edim dedilar lekin rasulimiz alayhissalotu vassalam qat'iyat bilan hazrati usmonni ayolini oldiga qaytarib yubordi balkim hazrati usmon nima uchun qaytarganini ham tushunmagan hatto balkim rasulimiz alayhissalotu vassalam nega bunday qildikin deb o'ylanib qaytgan bo'lsa ajab emas edi hazrati usmon qaytib borganlarida ayollari ruqiya onamiz ancha betoblik holatda edi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam badrga ketgan bo'yi hech qanday xabar kelmay qoldi hatto o'sha yerdagi yahudiy munofiqlari badrda rasululloh sollallohu alayhi vasallam olamdan o'tibdi degan gaplarni ham chiqardilar ruhiy onamizni esa kundan kun kasalligi ortib borar edi hazrati usmon oldilariga kirsa hadeb bitta savolni berardi birorta xabar keldimi otamdan muhammad alayhissalotu vassalamdan xabar bormi derdilar hazrati usmon hech qanday xabar yo'qligini aytib xijolat bo'lardi hatto oldilariga kirgani ham uyalib qoldi yana shu savolni bersa nima qilaman ekan deb qo'rqardilar kunlarning birida payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam to'g'risida bir xabarchi xabar olib keldi badrda muvaffaqiyat qozonganini abu jahldek kofir o'lganligini va boshqa boshqa xabarlarni eshitar ekan hazrati usmon roziyallohu anhu xursand bo'lib qizlari ayollari ruqiya onamizni oldilariga kirdilar ya ruqiya mujdalar bo'lsin xursandchiliklar bo'lsin otangizdan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamdan xabar keldi bu zot tirik ekanlar badrda abu jahl o'libdi rasululloh alayhivasallam tirik ekanlar dedilar shu mahal ruqiya onamizning ko'zidan to'xtamasdan yoshi oqar endi oxirgi nafasda nafas olayotgan edilar yonlarida turgan fotima onamizni qo'llarini singillarni qo'llarini mahkam ushlagan holatlarida hasrat usmonga termilib turardilar ruqiya onamizni eng oxirgi orzulari onalarini ko'rmagan balkim ota qo'lida jon berishlik edi shu holatda yotar ekan hazrati usmonga va ularga qarab ana ashhadu alla ilaha illalloh vashhadu anna abi muhammad sollallohu alayhi vasallam rasululloh dedilar guvohlik beraman ollohdan boshqa iloh yo'q mening otam muhammad sollallohu alayhi vasallam allohning rasuli va payg'ambaridir degan holatda eng oxirgi aytgan gaplari shu bo'lib jon berdilar opalari yig'ladilar hazrati usmon hammalari yig'ladilar haqlariga duo qildilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam badrdan qaytib kelganlarida birinchi bo'lib eshitgan xabarlari ham shu bo'ldi hazrati usmon nima uchun rasulimiz alayhissalotu vassalamni qaytarib yuborganiga tushunib yetgan hatto rasulimiz alayhissalotu vassalamdagi matonat sabrga bu zotga alloh taolo bildirganligi qizlarini shu holatida turib ham din ummat g'amida chiqib ketganliklari uchun salovatu salomlarni aytib qolgan edilar kelganlarida hazrati usmonni qaddilari bukilib qolganini ko'rdilar usmon o'zingizni qo'lga oling nima bo'ldi deganlarida de, men dunyodagi ikkita ulug' musibatga uchraganlardanman qanday ikkita musibat dedilar rasulimiz alayhissalotu vassalam ikki musibatdan biri dunyodagi eng hayoli iffatlik muslima mo'mina ayolimdan ayrildim ikkinchi musibatim men rasulim alayhissalotu vassalamni kuyovi degan nomdan ham bebahra bo'ldim dedilar bu rasulimiz alayhissalotu vassalamga qattiq ta'sir qildi hazrati usmon roziyallohu da sabrda qanoatda turishlikka da'vat qilib duo qildilar oradan bir muncha vaqt o'tib hazrati usmonga kelib xursandchilik xabarini aytib keyingi qizlari ummi gulsum onamizni ham nikohlab berishliklarini aytdilar shuning uchun ham hazrati usmon roziyallohu anhuni usmon nurayn ikki nur egasi deyardik chunki rasulimiz alayhissalotu vassalamni ikki nurlarini oldilar ummi gulsum onamiz shunday boodob bo'lganligi uchun rasulimiz alayhissalotu vassalamni tarbiyalari bilan tarbiyalanganligi uchun ham o'zini opasining uyiga o'rniga kelin bo'lishlikka ham rozi bo'ldilar opasidan qolgan yagona yodgorlik farzandlarini o'z bolasida qabul qildilar va dunyodagi eng hayoli zot bo'lgan hazrati usmon bilan chiroyli jufti halol bo'lishlikka va'da qildilar lekin umr qisqa ekan makka fathida bu onamiz ham erta olamdan o'tib qoldilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam bu qizlarni ham qabrga qo'yar ekan hazrati usmonni qaddini bukilib qolganini ko'rib agar meni yana qancha qizim bo'lsa hammasi o'lib tursa hammasini hazrati usmonga berardim deb ko'ngillarini ko'tardilar chunki hazrati usmon muttaqiy taqvodor hayoli edilar azizlar bu ikki opa singil ikkita qismat qiyinchiligi va ikki rohat ila hayot kechirdilar demak agar faqat baxt dunyoda molu dunyo joyda bo'lganda edi biz bularni hozir baxtli onalar deb eslamagan bo'lardik bular hamma narsani o'tkinchi narsa ekanligini his qildilar bular haqiqiy baxt iymonda ekanligini bildilar bular erga itoat qilishlik ota onani duosini olishlikdek hissiyot iymon taqvo bilan yashab o'tdilar rasulimiz alayhissalotu vassalamni kenja qizlari fotima onamiz bo'ladilar fotima onamiz hamma qizlardan ham ko'ra ko'proq rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lganlar uhudda birga ishtirok etgan yarador bo'lib qolganlarda rasulimiz alayhissalotu vassalamga jonim fido deb yordam qilgan edilar rasulimiz alayhissalotu vassalam bilan birga hayot kechirgan edilar hatto kichkina go'dak mahalida ham otalaridagi aziyatni birga ko'rgandilar tarixchilarni yozishlariga qaraganda fotima onamiz sakkiz yoshda edilar yoki undan katta kichikroq edilar rasulimiz alayhissalotu vassalam ilk payg'ambar davrlarida kabatulloh oldida sajda qilayotgandi kofirlardan biri rasulimiz alayhissalotu vassalamning boshlariga hayvonning qornini olib kelib kiydirib qo'ydi sajda qilganda ustiga yotkizib qo'ydilar eng badbo'y holat rasvo manzara payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam yolg'iz ollohga sajda qilib sojid holatida turganda ustiga najosatlar tashlashdi rasulimiz alayhissalotu vassalam o'rnidan turmasdan sajda qilib turaverdilar musulmonlar ozchiligida kofirlarni dag'dag'asidan qo'rqar biror kishi kelib ustidan bu narsani olishga jur'at eta olmayotgan mahalda kichkinagina qizchalari yugurib bordilarda otalarini ustidagi najosatni olib yuborib bo'ynilariga osilib yig'lab yubordilar azizlar ota farzand uchun eng ulug' hisoblanadi ayniqsa payg'ambar alayhissalotu vassalamdagi otani ulug'ligiga mo'jiza sohibini ulug'ligiga shak yo'q har kim o'zini otasini hammani oldida baquvvat deb biladi lekin inson uchun o'z farzandi oldida tahqirlanishlikdan ortiqroq musibat ham yo'q azizlar lekin bu musibat bu imtihonlarga ham sarvara koinot sabr qildilar qizlarni bag'rilariga bosib yuzlarini yuzlariga qo'yar ekan fotima qurrataayn qizim ko'zimni qarosi yig'lamagin dedilar bularga bilmagandan qilyapti bular dedilar va ularga qarab yo rabbiy mana shularni hammasini o'zingga topshirdim o'zing kifoya qilarsan deb duo qildilar duoyi bad ham qilmadilar fotima onamiz mana shu zahmatlarni hammasini ko'rib katta bo'ldilar fotima onamiz roziyallohu anho shu qadar iffatlik va hayolik bo'ldilarki rasulimiz alayhissalotu vassalamning yordamchi muallimalariga aylandi sahobalarga dars beradigan holatga keldilar dunyodagi eng ulug' insonlar sovchi qo'yib uylanishligi mumkin bo'lib turgan bir daqiqalarda faqir bo'lib turgan hazrati ali roziyallohu anhuga turmushga chiqishlik rasulimiz alayhissalotu vassalam tomonidan taklif qilinganda boshqa qizlarini odoblari singari odoblangan fotima onamiz rizoligini bildirdilar holbuki podshohlarga tegsa loyiq edilar lekin hazrati aliga turmushga chiqdilar rasulimiz alayhissalotu vassalam qizlariga bir oz sep qilgan bo'ldilar orqasiga o'sha yostiq xurmo barki to'ldirilgan ikkita yostiq qo'l tegirmoni cho'mish kurishga bizga hozir aytgandaqa va bir oz bir matolik dasturxonga o'xshagan narsadan boshqa narsa qilmadilar fotima onamiz roziyallohu anho o'sha joyda yashadilar hatto hazrati ali roziyallohu anhu bilan tinch va totuv yashadilar kunlarning birida hazrati ali roziyallohu anhu fotima onamizni kirganlarida qo'llarini mush qilib turganligiga ko'zi tushdi nima bo'ldi deganlarida qo'llarini ochmadilar majbur qilib qo'lini ochib qaraganda qo'l tegirmonini aylantiravergandan qo'llari qovarib ketganligini shilinib ketganligini ko'rgan hazrati ali yig'lab yubordilar ey fotima meni kechiring dedilar siz ulug' boy odamlarga turmushga chiqadigan edingiz lekin man sizni oldim qiynab qo'ydim dedilar rasulimiz alayhissalotu vassalamga xizmatkorlar keldi deb eshitdim oldiga boring man so'ragan uyalaman sizga hech bo'lmasa bitta xizmatkor qilib bersinlar dedilar fotima onamiz esa rasulimiz alayhissalotu vassalamning bitta nasihatlariga muvofiq yashardilar rasulimiz alayhissalotu vassalam fotima onamizni turmushga chiqarayotganda hazrati alini faqir ekanligini bilib turib fotima qizim alini nimani olib kelsa yeysiz olib kelmasa sabr qilasiz degan edilar shu holatda yashab kelgan edilar bu gaplardan hayratlanib sarvari koinotni oldiga bordilar shunda otalarini oldiga kelib otajon man sizdan yordam so'rab keldim kuyovingiz shu gapni aytganligi uchun keldim mani uzrimni qabul qiling hech bo'lmasa bir xizmatkor bir yordamchi bir oz yordam bersalar dedilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam uylariga borib turishlikni orqasidan o'zi borishligini aytdilar fotima onamiz aytadilarki o'shanda er kechqurun rasululloh sollallohu alayhi vasallam keldilar bizni hujramizga kirganda biz ikkimiz yotgan edik o'rnimizdan turmoqchi bo'lgan edik o'rnimizda turishlikni buyurdilar va ikkimizni oramizga kelib o'tirdilar hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oyoqlarini sovuqligi mani biqinimga tegib turdi yelkamiz yelkalariga tegib turdi shunda rasulim alayhissalotu vassalam ya'ni mening otajonim bizga qarab yo ali yo qizim mendan yordam so'rabsizlar sizlarga men shunday bir boylik olib keldimki mana bu narsani sizlar qabul qilib olinglar har kuni sizlar namozdan keyin subhanallohi bihamdihi subhanallohil azim deb turinglar mana shu tilga oson tarozida og'ir bo'ladigan duodir dedilar va ko'zlariga yosh oldilar rasulimiz alayhissalotu vassalam dunyoda duoyu oyatdan boshqa boyligi olib kelmagan zotlardan edi mana bu joyda mana shu hadisni o'qir ekanman vujudimni qaltiratgan ikkinchi bir narsa bor bu ham bo'lsa rasulimiz alayhissalotu vassalam kuyovlari va qizining o'rtasida o'tirganda ikkalalariga ham yelkalari tegib turishligi bu ularni hujralari naqadar kichkina ekanligidan nishona bo'ladi azizlar lekin mana shunga ham fotima onamiz sabr qildilar chunki rasulimiz alayhissalotu vassalamda shunday tarbiyalandilar birga hijrat qildilar hamma opalardan ayrildilar onalaridan ayrildilar rasulimiz alayhissalotu vassalamdan ham nafas bo'lib yurdilar madina munavvarada ham birga bo'ldilar uhudga borganlarda rasulimiz alayhissalotu vassalamning muborak og'izlariga kamon o'qi kelib tekkanda birga fotima onamiz sug'urib oldilar va paxta bosib yig'lab turdilar hattoki fotima onamiz biror insoniyat toqat qila olmaydigan ulug' bir musibatga sabr qildilar bu musibat rasulimiz alayhissalotu vassalamning olamdan o'tishlari edi rasulimiz oxirgi holatlarda yotib qoldilar betob edilar hali abu bakr siddiq hali hazrati umar hali hazrati ali hammalari galma gal xabar olib turardilar rasulimiz alayhissalotu vassalam eng oxirgi holatlarda ham yotib qoldilar fotima onamiz shunda ham yonlarida turar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni boshlarini silar yonlarida duoda o'tirar edi birdan eshik taqilladi fotima onamiz borib eshikni oldiga mana huva kim dedilar man rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga kirgani ko'rgani kelgan edim dedi shunda xotima onamiz ya abdulloh ey allohni bandasi rasulimiz alayhissalotu vassalam o'zlari bilan o'zlari ovora bo'lib qolganlar hozir seni qabul qila olmaydi deb qaytib keldilar eshik ikkinchi marta taqilladi ikkinchisida ham ushbu savol va bir xil javob bo'ldi so'ng uchinchi bor taqilladi shunda fotima onamiz eshikni ochar ekan ya abdulloh qandoq odamsan axir rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari bilan o'zlari ovora bo'lib qoldi deyapmanku seni qabul qila olmaydilar ko'ra olmaydilar dedilar shunda kelgan arobiy qiyofasidagi bir kishi hazrati fotima onamizga shunday bir tikildilar fotima onamizning butun vujudlari qaltirab ketdi shunda rasulimiz alayhissalotu vassalam uchinchi bor eshitar ekan yo fotima qizim kim u kelgan dedilar ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir odam uch marta taqillatib uchalasidan ham sizni o'zingiz bilan avora ekanligingiz betob ekanligingiz qabul qilmasligingizni aytdim lekin ajib ekan uchinchi marta aytganimda meni ko'zimga shunday qaradiki butun vujudim qaltirab ketdi oyoqlarimda majol qolmadi dedi shunda rasulimiz alayhissalotu vassalam ya fotima bilasizmi u kelgan kim dedilar bilmayman u bolani otadan otani boladan judo qiluvchi qabristonlarni obod qilib shaharlarni vayron qiluvchi o'lim farishtasi azroil bo'ladilar dedi uni kirishga ruxsat bering dedi endi bu gapni eshitishlik uchun ayol bo'la turib qanchalik darajada sabrlik bo'lishlik kerak edi azizlar ayol boshi ila otani yana payg'ambardek ulug' bir zotni jon berishiga sabr qilib turishlik fotima onamiz uchun og'ir sinov edi haligini kirgizishga rozi bo'ldilar rasulimiz alayhissalotu vassalam meni ziyorat qilgani keldingizmi azroil yoki qabz qilganimi dedilar azroil alayhissalom rasulimiz alayhissalotu vassalomga qarab inshita zairan va inshita qabidan agar xohlasangiz ziyorat qilgani xohlasangiz qabz qilgani dedilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam shunda bu dunyodan o'tishlikni ixtiyor qildilar ulamolar bunda ham katta hikmat borligini agar rasulimiz alayhissalotu vassalam yana yashasalar meni ummatimga sunnat ko'payib ketadi degan xavf bilan hatto olamdan o'tishlikni ixtiyor qilganliklarini aytadilar chunki qur'on itmomiga yetgan hukmlar hammasi nihoyasiga yetgan endi faqat sunnat qolgan edi sunnat esa yigirma uch yillik bo'lib insonlar uchun mana shu yigirma uch yillik sunnatni o'zi ko'p bo'lib ketadi degan rasulimiz tashvishlari bor edi mana shu narsalarni o'z ko'zi bilan ko'rgan fotima onamiz payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam jon berayotgan holatlarda ham oldida turdilar yig'layotgan edilar rasulimiz alayhissalotu vassalam bir gapni gapirdilar kuldilar bir gapni gapirdilar yig'ladilar deydilar oyisha onamiz keyinchalik fotimadan ey fotima nega shunda bir kulib bir yig'lagansiz deganimizda fotima onamiz men yig'layotganimda rasululloh sollallohu alayhi vasallam qizim men endi olamdan o'taman deganda yig'lagan edim keyin mani qulog'imga siz birinchi bo'lib men bilan ko'rishasiz deganligi uchun xursand bo'lgan edim dedi haqiqatda oradan olti oy o'tgach fotima onamiz ham otalari huzur qoshiga ravona bo'lgan edilar mana shunday sabrda turgan onamiz hatto rasulimiz alayhissalotu vassalamning olamdan o'tishlarini ham ko'rib sabr qildilar azizlar bu siz bilan biz rasulimiz alayhissalotu vassalamning qizlarini qisqacha bir tariflari oilalarini bir oz yashashlarini o'rgandik agar biz bular oilalarini chuqur o'rgansak bizni oldimizdagi boshqa tashvishlar hech narsa emasligini va biz dunyodagi eng baxtli odamlar ekanligimizni his qilamiz namoz o'qishligimiz uchun taziq yo'qligi qur'on o'qiyotganligimiz uchun zulm bo'lmayotgani osoyishta ibodat qilib borayotganligimiz va bemalol suhbat qilayotganligimizga har qancha shukurlar qilsak arziydi azizlar chunki alloh bizga bu ulug' ne'matlarni berib turibdi shuning uchun doimo allohga shukur qilib bir birimiz bilan ahil bir birimiz bilan chiroyli munosabatda yashab borishligimiz mana shu payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamga muhabbatimiz izhori bo'ladi allohimma deb duo qilib qolamiz yo rabbiy rasulimiz alayhissalotu vassalamning hayotlaridan o'rnak olishligimizga to'rtta qizlarni hayotini o'rgandik qisqa bo'lsada ta'lim oldik mana shularga o'xshab bir chiroyli baxtli saodatli hayot kechirishligimizni sabr qanoatli bo'lishligimizni kechirimli bo'lishligimizni nasib aylagin mana bu narsalarni bizga bildirib ketgan aziz ustozlar muarrih mufassir muhaddis ulamolarimizga o'zingni rahmatlaring bo'lsin وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله